Eta nesken egin juntan mendikotan mintzaldi bat badate Nikolun Lugarrotek emanen dina, buhamiak eta agotak mendikotan izenpian, eta justoki hori horriso behain ganatu zunengia galtu zumeiten pausatzea, bai, bo, e, azken urte horietan heimbat aipatzen da, ez da badata beste, e, eta funtsin nik uste hanitz nahasi gia, e, bai, zuetako e, agotak eta buhamik ez da behar populia. Ah, ez bate. <laughs> bate agotak lehen zitutzen, eh, euskal egin. Eta geho buhamiak zintutzen. Bena geho alkarrekin ahemanak ukenditzie eh, erri sumaitetan. Hoi, uh, hoai uh, eh, ikusten dit uh, eh, habo. <laughs> biak bastertuk izan baitia? Uste dit, eh, hoi dena, bai, uste dit. Eta adibidez... Um, Uh, Antxe Saburuk hartielin, uh, txerkatu nizun euh, ah, hoi, mendikotan? Ez, Antxe Saburu aritzen. Eta han, garrasin eta hola, euh, agoten kartieletan uh, instalatututzu buhamiak, buhame familiak. Eta, euh, eta mendikotan uste dit atzaman dutala berge izan. <laughs> Eh, agoten eta eh, buha hemen hartin eh, izan da ebai eh, mendikotan zerbait, afer Eta posible dea do badea definizioek buhame eta agotena? Ordin, agotak, buhamik eta agotak bi kasta izan dutzu, eh? Euskal Herrin, eta uh, bena agotak uh, nula erran? ez dakit. E, ez dutzu bergeiza, bazizien um, e, bat, e, etxe batetan, eta eta hola, aldiz e, buhamiek bazizien beste hizkuntza bat, kanpotik jintzien buhamek. Eta agotake bai bena, bena ez dakit, uh, eitarzuna ekin, hmm. bazen zerbait lotuk lepra. <laughs> Eh? voilà. Eta ondokuak zututzen. Eta um, aipatzen dut alai buhamiak, buhamiak zututzen uano mendikotan, bena agotak uskaldunak zututzen mendikotan. E, agoten ondokuak zututzen. Eta ze, funtsa behaz, kumprintu behar da, agotak uskaldunak zila, bena e, lepra eta emek hori lotuik, bastertuik izan zina. Eta ondokuk, be, hoien, on, lepra dun hoien ondokuk diela. Ordin, euh, hoi segur le... Ordin, esplikatuko dikt uh, hoi uh, neskenegunin ebai, zenta um, mm, euh, baduzu agotetaz, eta euh, sumaitek erraiten dizi zerbait, beste sumait, <laughs> beste zerbait, eta hola, ordin ez gututzu segur. Mhm. Azkenik erketa ikerketa izan duzu bastanen, voilà, eta han uh, katareko uh, hipotesia da. Mhm eh, eraiteko uh, hanko jentik eh, diela. Eta ze hor e- eliate ber agotak funtsin bastanikuk eta heben txibokuk edo basena farrokuk edo... Abai, ah, jene ustez berak bai. Ba, ba, ba, bai. Ber populia, eh, ber ez populia, ber taldia duzu. Eh? Populia ez dakit, bena ber taldia duzu. Zertan egiten duen difentzia? Ebre, lepra euken badie, ez duzu bat. eh? Aldiz Katarrak balin badia bai, bena hoi euh, nik, euh, nik ez dakit. Horona eh? duzu agotan istruian. Eh, eh, bai. Justokita, eh, e, bai, aipatu dun em, eitar hoi, lepra edo legen delakua, elizan, edo, behaz, hori lotuik aipatzen zen zurra lantzeko zuzena baizik etziela, eta elizetan, bai, borta bat behez bat ziela, eta... Bai, bai, eta hoi mendikotan, atzaman dit, eta... Mm, Uh, Robert Elizondok eh, eman ditazu be, pape bat, eh, atzamanik, eta uh, mendikotako agotak uh, agertzen tutsu eta elizen uh, behestuik zututzen, eta voilà. Eta behaz, eh, izenak, uh, uskal izenak? Uskal izenak, bai, bai, uskal izenak. Eta oai arte behaz, eh, habo eh, agotak aipatu tiniagu, eh, buhamen aldetik zer gaiten aldiniagu, nula definitzen aldiniagu? Ordin, buhamiak ez uh, bazizien izkuntza bat, eta bizi molde bat ebai. Uh, ez usun ber bizi molde dia, uh, aldiz agotak bai ber bizi moldia euskaldunekin. Eta buhamiak ez usukuritze, eta geo, bai, izkuntza bat, eta geo, eh, ez dakinik uh, eh, emaztiak eta gizonak uh, ostatietan, eta ez duzu bate ber uh, bizimoldea, eta ez duzun bate untsa ikusik uh, <laughs> euskalegin. E, Buhamen izkuntza ipatzen duenarek, zer erromintxela? Erromintxela duzu, bai, bai, hoi duzu.

Eta? Em, esplikatzen aldeikun, jabir biltzen aldeikun, nula jintien, nula heltu dien hunat, eta eh, garaiak edo badat teoria edo eh, guai e, horro ez da habo ez da baiak, horro adostuk da edo zertan da? Eh, bai, ados, adostutzu bai, ikerlaiek uste dit, ikerlaiak, eta geren mentian edo hola indiatik juntutzu, eta hamabosgeren mentian uskalegin eltu. Voilà. Hoi duzu eta bon uh, presentatuko dit, bai buhamen uh, istoia uh, nesken egunin, en eta, <laughs> ebai e bai agoten istoia e bai uh, presentatuko dit, aipatzeko nula instalatu dien uh, buhamiak ene ustez mendikotan. Mhm. Eta, zuzentako hori interesatu zia? O, aspalditik xirude... Euh, denboan zuzun eta ah, Xiru festivala. Xiru fe, eta txerkatzen ginizun fanfaretzigan bat. Eta joan duzun um, internetez, bat zuzun zita uh, bat, afe web gune bat, eta erraiten zizien uh, izan zela rafle uh, mila sortzie eta bian, buramen eta hoi eh, nizun txekulan eh, entzun, bai ezagutzen nizun uh, eh, buhamiak maskadetan eta hola, bena enakizun populu bat zela eta heben instalatuik aspalditik. Baita sortzen hor, mia sortzen eta bian bat uh, hartut ziditzen? Bai, hoi duzu, eta egorri zizien eta eta geho bai ebai izan duzu olako gaiza mila sortzien eta hiutan ogeian, Ez zain beste jente, bena izan duzu hurlako gaizak usu, buhamen kontre. Eta doiduia urrentziat juiteko, bai, e, eh, behaz, um, oitazten ite, mintzaldia neskin arrestitan datekila, eta nula jamanen duen? Ordin, uh, dit, eh, uh, geren menteko buhamiak zenta eh, geho hogei gerren mentian, eh? izan dutzu, bena nik nahi nizu nikusi nula instalatu zien mendikotan. Eta hortako hartu dit uh, istoia emetzu gerren mentian, zenta uh, libri sumaitetan ebai, Victor de Rochasena edo hola, agertzen tutzu mendikotako buhamiak. Mm -hmm zenta aipatzen hin uh, eh, hunat heltu zila hama bors mentin, eta hor gaiten duen eh, eh, mendikotarat heltu dira himetzu garen mentin. Hor, uh, zede moe mandine, sibe bat sartzeko edo? Hor din, uste dit kurritu diela hanitz, eta... Um, lehen instalatutut zuzumait bena egualdin eta ene ustez egualdeko zintutzu eh, hunat. Bena hoie ez duzu oan segur segur. Eh? Bena uh, istoia hoi, uh, lesken egun kua, mendikota kua, hasten da osasen, sortu da uh, ebe mila saspiehun eta hiutan ogeita amasei, eta hain aitetamak Pierre Le Bohème eta Catherine La Bohémienne. Hmm. Eta hua ez kontuko da eh, mendikotan, geho. Eta eh, haien familia badizie izenak, eh, afe, egoaldin, egon tutzue bai. Voilà. Ordin horretako erraiten ditroi. Mm. Hala, beraz, eh, hor, e, buhamik aipatu bena tituliana abea, emintzaldean eh, tituliana abea, agotake bai aipatuko Bai, agotake, zenta ez duzu gizon batekin, eta ene agotena uh, ondoko bat duzu, bai. Eta behaz, setak zuen, habo nahi baduzie, nesken egin huntan duzie hitzordia, mendikotan behian, eh, larpzeko, behaz, bista edereko liseuan kantinan, hoi, arrestiko, hiunetan, behaz, Nikol Lugarotek emanen dien, buhamiak eta gotak mendikotan mintzaldiantako. Eta baita, hoi, ez dinateran, baina bai, mintzaldia, eh, ba, frantzesez duken, zentako? Eta bai, uh, eh, dukezu zen, eta ez dit horro eh, erraiten ahal. Ordin uh, eh, frantzerez eginen dit, eta... Eta voilà, mentuz uh, geho izanen da zerbait, uh, ez libru bat, bena papetipi bat, eta Michelek utzuliko dizu, bena, bena mementokun enetako kompli uh, komplikatuik duzu aipatzi uh, <laughs> voilà.